Mi smo počeli u našem zadnjem druženju s komentarom hadisa Ajše radijallahu ta'ala u kome kaže desilo se pomračenje sunca u vrijeme poslanika sallallahu alaihi pa je klanjao predvodeći, predvodeći ljude pa je dugo ostao na kijamu potom je otišao na ruku pa dugo ostao na ruku potom se vratio pa ostao puno na kijamu ili dugo na kijamu ali kraće je nego na prvom, potom na ruku, ali kraće je nego na prvom. Potom je učinio seždu i dugo ostao na seždi, potom je tako uradio i na drugom rekiatu, potom kada je prestalo, znači pomračenje, okrenuo se prema ljudima, hataben nas, znači hutbu držao, zahvalio Allahu i pohvalio ga i rekao sunce i mjesecu od Allahovih ajeta neće biti pomračeni zbog života ili smrti nekoga od ljudi, kada vidite nešto od toga, dovite Allahu i donosite tekbire, klanjajte i dajte sedaku. Potom je rekao, o umete Muhammedov, tako mi Allaha, niko nije a, ljubomorniji od Allaha, da njegov rob ili njegova robkinja počinje nemoral. O umete Muhammedov, da znate ono što ja znam, malo biste se smijali, a mnogo biste plakali. Znači ovaj hadis, mi smo počeli govoriti o njemu i govorili smo a, nešto propisa što tiče ovoga hadisa. I zadnje što smo spominjali bilo je pitanje da li je sunnet da se između dvije sežde, znači ostane dugo sjediti i pominjali smo da postoje hadisi koji ukazuju znači da je to sunnet, iako su imam Gazali i Rafi kazali da to nije ovaj navodić konsensus učenjaka. Učenjaka konsensus najvjerojatnije iz mezheba. Jer često, braću u knjigama Fika se nađe po konsensusu, tako piše misli se po konsensu, da li učenjaka općenito ili konsensusu tog mezheba, to se treba znači znati iz samog autorog menheđa. Kako on, a, menheđa autora moraš poznavati kako je govorio, kada hoće kazati općenito konsensus, ili kada, znači moraš zaključiti ili iz konteksta ili iz poznanja menheđa. I zato prije, braćo, učenja, nauke ili čitanje određenih knjiga, čovjek mora pročitati predgovor. Predgovor u knjigama je jako bitan. Jer u predgovoru tebi čovjek da menheđ presjek kako je pisao knjigu. Šta je htio kada nešto kaže? I zato kada znaš terminologiju učenjaka, lahko možeš razumijevati njihove riječi. Imam Ibnu Hibban i Ibnu Huzeime, kad kažu da je hadis hasen, dobar. To je kod njih hadis sahih. Imaju posebnu terminologiju. Imam Šaukjani, kad mu tefekun alehi da je hadis, koga bilži? Buharija muslim. Kod njega je Buharija muslim ima Ahmed. Ibn Hajar kad prešuti hadis u Fethul Bariju, a hadis se tiče tematike o kojoj govori i nije ocijenio ga, znači da je hadis kod njega hasen. Ibn Ma'in kada kaže za raviju laba sebihi, može proći, ne smeta. Kod drugi je to hadis hasen. Kod njega je to vjerodostojno. Pa kada kaže te riječi, moraš znati šta je ciljao sa njima autor. Tako i ovdje kažu, navodi konsensus. On navodi konsensus gdje u? Unutar mezheba. Jer unutar jednog mezheba postoje šta? Ko razilaženja. Ra različita razilaženja postoje unutar mezheba dva mišljenja kako je e, ovaj i, i kako se je ovaj kako će se to tretirati pa onda kada se zna znači taj menheđ onda se lakše pristupa i lakše dolazi do riječima e, do riječi ili značenja onoga što su kazali islamski učenjaci. Dobro. A, ovdje je u ome hadisu je braću dokaz da je sunnet poslije namaza za pomračenje držati hutbu. se kaže nas. Potrebno je izrašta hutba. I to je stav imama Šafije i Ibn Đerira i fakiha hadijske pravne škole. Fakihi hadijske pravne škole. Ehlul hadis. Fukahau ehlul hadis. I oni kažu imaju dvije hutbe. Imaju dvije hutbe. Dok imam Ebu Hanife i Malik i Šafija, e, ima Ebu Hanife i Malik, ima Mahmed, kažu nema, nema te hutbe. To nije hutba. To nije hutba. Ima Malik je zabilježio ovaj hadis. Pa kaže, dobro, što ne, što ne radiš po tom Adisu. Kaže, nije poznat. Jer ima Malik se vraća na što? Mišljenje postupci stanovnika Medine. Stanovnika Medine stavlja ispred pojedinačnih hadisa. Jer kaže, postupci stanovnika Medine, to je kao konsenzus umeta koji se prenio vremena poslanika, tabina i tabi tabina, pa je to jači od pojedinačnih hadisa. Kaže, nije poznat taj sunnet, nije raširen. Nije raširen, znači taj sunnet. Dok neki maliki sučanci kažu, to nije hutba, nego se obrati. Kratko podsjetan, ne, nije u formi hutbe, nego se okrene ljudima, progovori tako par riječi i to je to. Međutim, ovdje se kaže pa je zahvalio Allahu i pohvalio ga onim što Allah zaođer dolikuje. Što ukazuje to šta? Inna alhamdulillahi nahmeduhu da je učio hutbetul hađe koja se uči. Pa je ovo shodno jeli, hadisu, ovo bi mišljenje, znači mama Šafije bilo jako. I ovo je rekao ovdje, tako, kada je Ibrahim a.s. preselio, a Ibrahim radijallahu anhu kada je preselio, da to nije znači radi života i smrti nekoga kao ljudi. Neki učenjaci kažu da je ovo bilo striktno ovako za poslanika sa da se da ovako postupi, ali nema znači tog dokaza o toj znači posebnosti. U ovom hadisu isto dokaz da hutba ili to obraćanje kratko kod onih koji kažu da ima, da neće proći prestankom čega? Pomračenja. Jer kaže se, kada je završio hadis, kada je završio, proste, kada je završilo pomračenje, kada je prestalo, okrenuo se prema ljudima i, jer je sudno čovjeku da klanja dok ne prestane. Kad prestane, onda se okrenuo i, pa je govorio ljudima tu hutbu držao za vrijeme pomračenja i nakon prestanka. Nakon prestanka. Pa namaz prestaje čime? Pomračenjem, završava se, ali ta hudba se šta? Ne završava, ne ona znači prati, ona prati namaz. Kao koja hutba? Bajramska. Bajramska hutba je poslije čega? Poslije namaza. I ome hadisu je dokaz da se hutba počinje sa zahvalom Allahu i pohvalom njega. Te barake teala, a neće sa zikrom i bismilom i slično tako. Mati ljudi na, na minber, pit, Allahu ekvar, Allahu ekvar, Allahu ekvar i tako počinje hutba. To je neispravno znači treba početi tako kao počinjao poslanik sallallahu alaihi wa alaihi U ome hadisu je dokaz da se e, klanja u džematu. I o tome sam govorio u hadisu koji je bio prije ovoga. Iako je došlo ovdje u hadisu, kaže se, pa kada vidite nešto od toga, onda klanjajte. Bez ikakvog šta. Pojašnjenja, da li se radi o namazu u džematu, se radi o pojedinačnom namazu, bez pojašnjenja. Klanjajte. Ja sam i u kućama, ja ovako i onako. Znači, ima ovaj ra, e, ima razilaženje znači po pitanju dokazivanja ili načina dokazivanja znači ovim ovim ili hadisom. Pa kada vidite nešto od toga, znači klanjajte. Ali je praksa poslanika, sa osvijem, pokazala da se ovaj namaz klanja kako? U džematu. Znači da se namaz klanja u džematu. Jer je tako činio poslanik, sallallahu alaihi vseleme. I isto tako za namaz u, u mjeseca, kaže Hasan al-Basri, kako bilježi vam Šafija, bio nam Ibn Abbas u Basri, pa je desilo se pomračenje mjeseca, pa nam je klanjao dva rekiata, u svakom rekiatu, pa jedan rekiat, ono smo govorili kako, tako kako Lema naziva, E, je tako, ruku nazivaju novim rekiatom, je tako? Kao što, znači, ovaj, kao što rukuom nazivaju rekiat. Kum ferka rekiatejni, kaže, ustani, klanjaj dva rekiata. Ferka ruku'ini, pa je klanjao dva rukua, misli se šta na dva rekiata. Pa znači, sa jednim dijelom se ukaže na, na cjelinu I to smo govorili mi, znači, je tako, ovaj, ovaj, da znači da to koristimo u jeziku mi, pa ukažemo, znači, dijelom jednim na cijelinu. Kažemo, imam točak. Misliš na? Na biciklu, tako? Dobro, kažu auto koji ne vole voziti biciklu, vjerojatno to je ovaj. Ali nije bitno, znači ti su kazao dijelom na šta na? Na cijelinu. Pa to je znači poznato, je tako? Kako u raskom tako i u drugim jezicima. Potom je, kaže, kada je završio, uzjahao je životinju, da bi vjerojatno bio na, na, na uzvišenijem mjestu i obratio se, kaže, ljudima. Kaže, klanjao sam onako kako je klanjao poslanik, sallallahu alaihi sallam. U ovom hadisu je dokaz da je ovaj namaz dozvoljeno klanjati u vremenima zabrane. Ona tri vremena kada je zabranjeno klanjati namaze. Tko će mi kazi, gdje je taj dokaz? Ne, ja sam... Ne mora sunce, ba nije sunce, može biti pomračeno u 12 popodne, u 1, u 3, može biti u, u vremenu kada je ovaj, eto, podnevski, podnevski namaz u vremenu kada je sunce u zenitu do, došlo do pomračenja. Gdje je dokaz u hadisu da se može klanjati u to vrijeme? Aha, aha. Šta znači to? Eh, znači, rečeno je klanjajte. Kada vidite to, klanjajte. Mogu li to vidjeti u vrijeme zabrane? Mogu. I rečeno je klanjam. Znači, nemojte, ne pravi se, znači, šta nikakva, znači, ne pravi se nikakva razlika. Nije napravio, znači, nikakva razlika. Molim? Ovo je opći dokaz. Ovo je opći dokaz, klanjajte. A posebni dokaz su oni koji brane namaze. Zato Lema kažu, jeste. To je rečeno tako, to je opći argument. Ali imamo posebne argumente da su tri vremena šta? Izuzeta. Pa je znači, tu, mi sad govorimo znači ona Lema koja dokazuje da je dozvoljeno ovim hadisima, ovo su njihovi argumenti. Oni kažu nije kao hadis da je sunenul vodu, da se može kada bio koje, koje vrijeme. Hadis Bilala da je poslanik, sam sam čuo zveket njegovih papuča gdje? U džennetu. Šta je? Kaže, ne znam ništa, osim, kaže, kad god uzmem abdest, klanjam dva rekiata. Kaže, on je abdest morao nekad uzeti u vremenu šta? Zabrane, neminovno. Tako. Pa klanja dva su nemoj vodu. Pa kaže, da klanjati u svim vremenima. To su opći argument, znači, ova ulema, oni kažu, imamo posebne argumente kojima dokazuju zabranu. U svakom slučaju, to nije ovaj tematika na kojoj ćemo zadržavati, ali oni koji kažu da može koriste znači ove dokaze. U ome hadisu je dokaz da je čovjeku lijepo dati sedaku kada vidi pomračenje sunca. I neki učenjaci kažu sve ajeti čovjeka koji, koji vide sve što, što čovjeka plaši, da lijepo da daje sedaku. Lijepo je da čovjek liječi svoga bolesnog braća sedakom. Poslanik kaže, da u merodakom bi sadaka. Liječite vaše bolesne sadakom. Hadis poslanika s koji ima dobar lanac prenosilaca. Znači, sadaka je ta koja liječi čovjeka. Pa imaš bolesnog, to je kod našeg naroda često bilo, kaže, za koljimu kurban. To je za kolimu kurban bolestan. Za kolimu. Znači, to je bilo, u tom je kontekstu, možda je došlo i sa s te, strane, iako je ovaj, preče znači to podijeliti kao sedaku, nego samo klatijeli kurban. I ovom hadisu je dokaz da čovjek treba, znači, da se dovi Allaha i moli, znači, u vremenima kada se pojavi nešto dokaza koji mogu, znači, plašiti ljude iz kojih treba, znači, uzeti, iz kojih treba uzeti pouku. Kaže dalje, autor ome, da je ome hadisu dokaz da čovjek ne treba vraćao da sam sebe ovaj hvali. Jer je poslanik sallallahu sallam rekao ja umete Muhammed. Nije rekao o umete najboljeg poslanika kome je data najbolja knjiga. Nego rekao o umete o Sebe je spustio na deređu šta? Obični ljudi. Pa je znači od svojstva vjernika da se nikada znači ne izdiže iza drugih ljudi. Da on uvijek kad dođe znači da se on mora ovaj, ne znam, mora biti nužno persiran, mora biti, kada ga neko ne bi persirao, kao da mu je glavu otkinuo. Uh, ovaj, kad mu se neko obraća, mora, mora bar tri od šest titula njegov ispomenuti. Tri titula se bar mora ispomenuti i tako dalje. To je od edeba i kulture onoga koji govori da to uradi. Pazite, znači to se ne poriče. Dođe vam čovjek, ne znam, negdje primariju si, ti njemu kažeš, ovaj, obraćaš mu se kao, ne znam, nekome ko, ko, je ovaj, iz, od mase običnih ljudi, to je nekultura čovjeka koji govori. Ali mi govorimo sad o njemu kao šta? Personi, da on ne treba to zahtijevati od ljudi da se osjeća uvrijeđenim i, ili kad govori samom o sebi, jel tako? Ja slušao predavanje jednog, neću sad da kažem čega je ovaj, jer mi smo podložni ovaj, mi smo podložni, kod nas ima jedan virus, a to je kad spomenemo ovaj nekoga eh, ovaj od, od, ljudi, odma to generaliziramo ili, ili odma stječemo dojam o svim ljudima isto. Kada kažemo jedan Efendija je tako uradio, odmah sve Efendije trpamo u isti koš. Glave bi im svima porezali. E, kada kažemo muftije, pa muftije, pa znali smo da muftije ne voljaju to od muftije, ništa ništa ne očekivati. Tako je. Pa onda neću spominjati ko je ni šta je. A to je, to je ružna osobina da imamo pri sebi. Čovjek izišao drži predavanje. On je cijelo predavanje sebe hvalio. Znači, cijelo predavanje je bilo i mujo je uradio, i mujo je. I povrh svega toga, samo da znate, ja sam još i to, i to, i to, i to. I kad nabraja, znači, to je, to je za, za, za ne, one studije da se napiše, znači, ovaj, to nije lijepo. Ako ima neko da te pohvali, neka ljudi vide tvoj trud, tvoj rad, tvoje kvalitete, pa neka te neko pohvali. Ali da ti izlaziš sam pred ljudi da sebe hvališ i da o sebi pričaš, to nije znači svojstvo ovaj, osim Allahu dragi u iznimnim slučajima, ako to zahtjeva hali situacija, nužno da čovjek kaže nešto da spomene, onda je to iznimka u tome, ali da to bude ovaj, tako, čovjekov ovaj, put i način u govoru i obraćanju ljudima, to je pogrešno. Pa je ovdje sebe opisao o ummete Muhammedu, sallallahu ala rasulillah. U ome hadisu je dokaz, braću, da je dozvoljeno da se ovaj zaklinje čovjek, iako neko ne tražio da se od njega neko, da, da se on zakune. Znači, ne traži, niko ti se može zaklesti, tako? Prije što traži. Ako stan, stanje i hal zahtijevaju ili su znači ovaj adekvatni da se čovjek u tome, o tome zakone. A sad zaklinjanje ono za, za, za, za sitnice i za stvari koje su nebitne, to nije pohvalno, nije lijepo, to je pogrdno. I da čovjek ponovi zaklet. Naš kada je u pitanju vjera. Kada je u pitanju vjera i za stvari oko kojih nema znači sumnje nikakve, nema razilaženja, a, znači nema smetnje nikakve da se čovjek zakone. U ome hadisu je dokaz da je lijepo i pohvalno i obaveza čovjeku da, da izbjegne nemoralno i kako, kako je to ružno djelo i kako ružna patnja pripada onome ko to učini. E, e, uzvišenje Allah kaže vola takrebu zina innehu kane fahišetom se sebila. Nemojte se približavati nemoralno, Pa je zabranio i približavanje prije činjenja. I to je od veliki grijeha, ali čovjek time neće izaći van okvira čega? Islam. Osim kad bi porekao i rekao nemoral je halal i to je dozvoljeno, eto je onda drugo. Tada nema raziloženja kako kaže Ibn Mlekin, oko znači, toga da je čovjek počinio djelo. Pa čovjek treba znači izbjegavati sve što je <coughs> zabranjeno od velike i malih grije. Ko će kaži što su mali grije? Sve ono što Allah ne preti vatru. Da se reka ovako, sve što je zabranjeno, ali za, za počinioca nije određena određena kazna. Smisao je dobar, znači. Znači, mali grije je, braćo, sve što je zabranjeno šerijatski, ali nema striktno određene kazne ni dunjalučke, ni ahiretske za to djelo. A to je mali grijeh. Znači, tu ne ulaze mekru, mekru stvari. Ljudi misle kad kažete mali grijeh, kaže to su mekru, hamdala, mali grijeh. Mali, mali grijeh, to je, to, je, to je opasno. Samo što nije spomenuta šta? Znači, kazna čovjeku. A veliki grijeh, znači, ima kaznu. To su velike onda <coughs> da znate ono što ja znam, malo biste se smijali, mnogo biste plakali. Da zna znači čovjek koliko vraća uzvišenje Allah zađer kažnjava i kako se svijeti ljudima zbog grijeha koje čine i zbog prijestupa, ovaj malo bi se smijao, a mnogo bi plakao i da je vidio džennet i džehennem ono što je vidio po, džehennem, ili ono što je vidio poslanik sveme, i znači kakav je emanet na našim vratovima, da tako. Ne bi čovjek mogao sjediti po 4-5 sati i tako gledati skrivenu kameru. Jer to ponekad hoće, hoće ja, ja gledam onako, pošto često avionima putujem pa gledam, samo je sjeo odmah skrivenu kameru. Da ti gore sjediš samo da se cijepaš od smijeha, suze na oči da ti idu od smijeha, ovaj, da samo ne razmišljaš o čemu. Da bi moglo se tu nešto desiti. Da ti on tebe gore zabavljate nečim lijepim, jel tako? I ovaj, tako da ti ne razmišljaš, jer tu čovjek kada je gore, jel tako, mnogi ljudi razmišljaju, tako, ovo je možda je zadnji let, na zemlji sam sigurniji. Šta će biti sa mnom? Kako će... Ne, ne, zabavi se nečim samo da ne razmišljaš tome i da sletiš i da ne, razmišljaš znači, o onome što se može desiti. Pa je to pretjerano smijanje i taj smije, on mrtve ljudska srca. Iako čovjeku nije zabranjeno da se nasmije ponekad, jeli, da to bude u okviru okvire šarijata, bez pretjerivanja u tom pogledu. Ovo bile, braće, osnovne stvari vezane za ovaj hadis kome smo govorili, koga smo stvari sada dovršili. I to je bio treći, ostavljam još četvrti hadis u ovome, znači, poglavlju. Pa ćemo više o tome govoriti u, završit ćemo to, znači, poglavlje, u našem narednom druženju. Ako ima vraći pitanja vezane za što smo govorili, budem. Reci. Da li je da li je Šta li je dozvoljeno? Ne treba se čovjek zaklinjati braću Allahom, nego znači za, za velike stvari. Ili za stvar ne mora biti velika, ali postoji mogućnost sumnje se čovjek zakune ne sveta. Jer čovjek koji se često zaklinje, njemu ljudi ne vjeruju. Koji svako drugi još kaže vallahi, vallahi, vallahi. zakune, kaže, ma molim, nemoj mi se zaklinjati. Jer se zakleo, ja ne jer to kod ljudi, znači, umanjuje se, znači, to treba čuvati kao, nekakvu rezervu kada se čovjek zakune da kaže gotovo, zapravo se čovjek završen, više nema priče. A jer ko se zakune, čovjek treba vjerovati. Je, da znači da ne bude to je li nekakva uzrečica, pa ti to stalno koristiš. Ima ljudi, znači on kad priča, on svako drugo reče vallahi, vallahi, to je ako je uzrečica to nesvjesno čini, ne možemo ga zato koriti, jel tako? Jer to čini nesvjesno, ali da čovjek svjesno tako što čini da se zaklanje, ne treba zaklanje znači takvim stvarima. često bila, znači. to je isto. أقسم بالله أقسمت بالله اللهم سكونب određeno nije kako i šta je. Sad recimo shvatimo određeno i kako bi rekao, jer ne znam kako bi objasnio to. Ovdje se kaže da je određen kada recimo. Dobro. To je rešano je znao ljude kakve će bitve pa i odredio kadar, sa jedne strane, sa druge strane, sad recimo se upozorava čovjek da ne pravi stvari koje su zabranje. Ako je već određen kadar, a sa druge strane i treća stvar, recimo možda Allah Đelešanu ima neki ljudima koji promeni kadar, recimo za, za ovi sad što prima islam to što promjena i to isto određeno. To je sve što si kazao, otprilike, na to smo mi dali odgovor. Osim možda ovoga na kraju, Dova čovjeku mijenja kader. Ali je dova od kadera. Ta promjena koju si ti izazvao dovom, i to je samo šta opet kader. Pa ti ne možeš pobjeći iz kadera. Znači, iz kadera nema pobjede. Čovjek ne može pobjeći. A to što je bilo, znači, određeno čovjeku, pa je on ovaj <laughs> učinio, znači, to smo kazali, čovjek ne može znati šta mu je određeno. Ali je zadužen je da radi. Zadužen je da radi i da se čuva i da se pazi, da čini naređeno, ostavi zabranjeno, a ne zna znači šta mu je određeno. Jer čovjek, braće, da zna šta mu je određeno, ne mogu živjeti. Hajde, neko od nas zna kad će umrijeti. Definitivno od nas niko neće ovdje više živjeti od, od ne znam, eto. Koliko im je ovi najmlađi momci ovdje, računajući u dječicu. 20, eto, živio 80, 50, 60 godina. I svi znamo da ćemo, možda mnogi od nas za 20, 30 godina, da svi će neće biti na, na, licu zemlje. I niko ne razmišlja o smrti. Da znaš da ćeš umrijeti 3200 živjet ćeš još koliko, hiljadu godina, hiljadu dvjesto godina. Ti ne bi mogao živjeti, ne mogao mirno spavati nikako. Jeste u redu, hiljadu godina, ali kad to dođe ta godina, ja umirem, ja odlazim. Samo da znaš, i da ne znam koliko da je vremenski period, ti ne mogao mirno spavati, jel tako? Pa ne zna čovjek, znači, živiš i koliko ljudi ima, vidiš ga, 70 godina, jedva se miče, on već planira, zemlju kupuje, kuću pravi. Ma kako, njemu je nakraj pametni smrt. Jer ne bi čovjek više imao, ne bi imao volje za životom nikakve, jel tako? Da znaš sutradan ili da će za pet godina da će porodica imati kakav sudar i izgubit će ženu i troje djece. Kako čovjek imao volje za životom? Ti je javo, pet hiljada, ne znam koliko je ostalo, hiljadu dana, dvije hiljada dana, stavio se na kalendar i svaki dan križao kao vojnik, je tako? Kaže, šta ću ja, šta je u životu ostalo ako će meni otići ovo moje djece, ako ga neće sutra biti, gledaš u njega i nakon tri godine ga više nema. Ne bi čovjek imao volje. Pa je Allahova milost da čovjek ne zna kader i da ne zna mnoge stvari znači koje će ga snalaziti ovdje na dnjavu. Tako da je ovaj, e, e, znači pravdanje kaderom, to što smo govorili, znači je svakako ovaj, neispravno i to je najzad šeitan se je pravdao kaderom, tako?